أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الله تعالى سورة النعم ita ce سورة sura ta sha shida القرآن cikin surorin alkur'ani mai 28 و 100 tana kunshe da ayoyi ɗari da ashirin da takwas kuma suratul nahli makkiya ce ko da yake waɗansu malaman sukan ce ba sukan ta ne ba akwai da suke madaniya كما قال الله تعالى وإن آخرتم فآخذوا بمثل ما أوصبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. لما آية التي بدت ترتيب سكتي آية مدنية domin ta karta ne bayan yakin uhudu yakin uhudu kuma an yi shi ne bayan hijira ta karta ne a sanadiyar kashe sayyidina hamza wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake ko da zai kashe mutum saba'in cikin kafaran makka to bai dauki fansa ba na hamza ibn abdul muttalib to sai Allah ya wa in aqamtum fa aqidu bi mithli ma uqibtum bi in har za ku yi ukuba to ku yi gargadan yadda aka yi maku ولئن صبرتم لهو خير للصابرين اما عند ذاتي hakuri to shine mafi dacewa ga masu hakuri wato da ta wannan da waɗansu ayoyi ko biyu ko uku sai malamai suka ce waɗannan ƴan madina ne don haka dai ba dukan su ne makiya a takaice dai domin aya ta samu suna makiya ko ta samu suna madaniya ma'ana domin sura ta samu suna makiya ko madaniya ba lallai ne yanzu dukkan ayoyin ta ɗan maka ba a'a abinda ake bukata a mafi rinjayen abin da ke cikin ta ya zanto na maka ne to sai a ce makiya wannan ba a hana samu da dukkan ayoyi na madina wato ko wasu rinjayen abin da ke cikin ta ya zanto na madina ne to wannan ta samu da suna madaniya amma wannan ba ya hana cikin ta a samu wasu da dukkan ayoyi wadanda suke na maka da ku san kuma zai makiya tana kusa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 dai don saboda tabbatuwar zuwanka kamar yadda ke tsaye ka raba sa'atu wa yashaqqa shakkan qamar اقترب من الناس كتاب منهم في غفلة معرضون حديثة الآخرة ليس لها من دون الله كاتب أفمن هذا الحديث تعبدون وتضحكون ولا تبكون وأنتم كامدون فاحمدوا لله وأبدوا أفن بعد لا قالوا زوم قيامة أشئ الماضي في إلي ماضي جينا أجل هذا الغيوي قيامة فلن زمن إذا أما تأتي تابع تبو تبكون زوم ناسا babu wani kokonto babu wani shakka cewa sai ka Allah ce halakar ta gudu ku daina gaggawansa ku daina gaggawa al'amarin kiyama waɗansu malaman suka ce ku daina gaggawa a wajen rajabta musu waɗansu al'amarra kafin faruwar abin ku ce a shar'anta musu shi a ku kare Allah ya shar'anta musu a lokacin da ya so gurgurdun yadda ya so da amma dai ta fi dacewa da cewa ku daina gaggawar tashin kiyama dan a tarihanci ba wanda ya gaggawa sai a farlanta musu wani abu amma kafirai sun yi gawar cewa a kawo musu kiyama musta'bidu wa yasta'biluna musamman zuwa da suke nuna cewa suna gaggawa a kawo musu azaba ko a kawo musu tashin kiyama sai da ta kula ta ba ta kun yi gaggawa a kawo musu su ba in dai kiyama ce za ta ga ko an ko ba أولئك تبرأ من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون ينزل الملائكة ومنزل شيء في سوفر ملائكة بالروح دوحي أبين دعوة الروح أنزل شيء وكذلك أوحينا إليك روحا من امرنا يلقي الروح من امره على من يشاء عباده لينذر يوم الصلاه يوم هم ينزل الملائكه بالروح التي تزكوك وملائكه تزود وحي فإذا أي ملائكة كان يمتسني وأن تسيني أمين الوحي ملائكة جبريل haka ne shi ne امانه yana da ɗan rikiya gaba الله shi da su yi su yi masa rakiya shi yana tafiya su dan isar da wahayin kamar yadda Allah ya ce an gane ku shi ne amon kullu fala yuzhiru ala ghayrihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada lokacin da mala'ika jibril zai zo sai an sa wani tawagar mala'iku gaba gare shi da baya gare shi ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. شنو معنى موجود الملائكة في جديد؟ min amrihi min innin bi ba yana tuna da wahayin min amrihi bi ma'ana bi amrihi wahayin da yake kunsan umarnin Allah cewa ku yi kaza ku yi kaza ku kaza ala man yasha'u min ibadi ana saukar da wahayin nan kan wanda Allah ya cikin bayansa wannan mai da mutane ne game da kafiran Makka da suka ce laula nuzila hadha alquran ala rajul min alqaryatayn azim wai dan ne da aka tashi turo da annabi ba a zaɓi wani jawurtaccen ɗan kasuwa ba ko a makka ko a fa'i a turo shi ya zanto annabi sai a turo talaka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 wancan mai da musulmi ne nan ma mai da musulmi ne yana saukar da wahayi kan wanda ya so alaman nisa'u min ibadi kan wanda ya so cikin bayansa mal wato annabawa zaɓi ne daga Allah shi ne yake zaɓar wanda ya so ba yanda za a yi don yawan ibada ka zama annabi ko don yawan tsaya ka zama annabi Allah ya tafi min mala'ikatu rusulan idan ya turo da wanda ya ga dama an biro ga sakon da yake turo su da shi yace an ka kai gargadi ga mutane ku yi gargaɗi ya ko annaba ku yi gargaɗi ga mutane annahu la ilaha illa ana fa'budu cewa babu abin bauta bisa ga wato bisa ga tantanta illa ana sai fattako ne ku ji tsoro na ku mutane ku kiyaye dokoki خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين خلق السماوات والأرض بالحق ومن جد شيء يا أهل السكة ما يقول هذا وما يا أهل السكة تاكتن كتن حتى بالحق دون نفسه كما بشيء كتن حتى لأن قدرة تاكتن لك وجن تكتن الأمر تعالى عما يشركون da haka ya girmama ga barin abin da duk wanda za ku sa masa shi a matsayin kifiya ku ba shi girma irin na Allah ku kimanta sai da kuke kimanta Allah ku ji tsoron ku da kuke jin tsoron Allah ku yayi na Allah kadan tun da bai isa ya halitta ba wanda ya isa ya halitta shi ne mafi cancantar abin tsoronka a bi dokokinsa da umarninsa wanda duk bai iya halitta ba ba ya yin halitta ko bai cancanta haka ba to duka cikin duniya ba mu iya yin halitta cikin mutane babu cikin aljanu babu cikin mala'iku babu inda duk halitta za su taru gaba daya kan su halittu kuda ko sauro ko kyankyaso ko ba za su iya ba da haka shi ne halitta shi ne ya kamata a ji tsoronsa shi ne ya wato da abin da haka su cewa ya girma gaban abin da suke haɗa su da shi waɗanda su ba su da zama sayin halitta wani biyu mai ƙin jiki ayyukansa don yi nuna girmansa don yi nuna kaɗaituwarsa wajen waɗannan ayyuka sai kuma ce kana al'insana min nutufa ubangiji ta ala shi ne ya halittu dan adam min nutufa daga tsugon mani asalin annutufa yana nufin alma kowane irin ruwa ana kiranta annutufa amma daga baya a larabcin alqur'ani sai aka mayar da annutufa ya zanto ɗigon mani kuma ɗigon mani ma ba na namiji kaɗai ba garwaye a ɗaga na mace dan da shi ne ake halitta mani namiji kaɗai ba ya halitta yana ta kaɗai ba ya halitta sai an haɗa shi da juna inna khalaqal insana min nutfatin أمثاله نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب دولة في هذا مدرويه ruwan da ake halitta dan adam ya kurji min bayin sulbi yana fitowa daga fatin su ne ta tambaya wannan idan ya zanto na bangaren namiji ke wattara'i yana fitowa daga kirji wannan idan ya zanto na bangaren mace ke to daga shi ne ake haɗawa sinadarin halittar ɗan adam a nan nan abin da ke Allah ke nuna wa wannan ruwan mara kima mara daraja datti wanda idan ya taɓa jikinka ba ka samun sukunin shiga jama'a sai kawo su kan farma ina da jiki ne aka halitta ɗan adam to me da gonan ke suna idan ya zanto unsur ɗinka na asali shi ne wannan yaya za ka yi ka samun wa kanta kima da daraja da mutunci shine ne kan jin tafarkin wanda ya halice ka daga wannan din to sai za ka kima sai za ka daraja amma idan kai girman kai kai kafafa to sai a tunatar da kai sai ga makomar ka to menene kuma ne girman kai shi ne sai na da ya wani kafiri ne girman kai to to dan me kake girman kai bayan ta ala ya fito da kai ta wato ainihin wata mafuta mafi kaskanci har ko biyu ya fito da kai lokacin da kake kuma mani daga cikin mahaifanka ya fito da kai kuma daga cikin mahaifiyarka lokacin da kuma haihuwarka me ne girman kai wani matsayi kake halaka girman kai a banka da an kaga da abin kasa ta zanto wannan shine asalin ka to ke ba abin da zai a samu girma kuma sai an ba Allah kenan inna akramakum inda Allah atqakum kala'al insani min nutfa ubangiji ya da kitabun daga nutfa garwaye ruwa nan, sai za huwa qasimul mubin sai ga ɗan adam ya zanto hafiyin mai yawan husuma wato ala wajen fa'il ke ko kuma ya zanto fa'ilun bi ma'ana mufa'il domin hafiyin na bi na mufa'il yani fa'il bi na mufa'il sai ga shi yana yin husuma tsakanin su da ubangiji mubin husuma ba bayyana menene husuma shi ne suka tafi kafirin da ya ɗauki farin ta cutar ya je gaban annabi sallallahu alaihi wa sallama yace asabiru min rabbika an yuhya hada yawm al-qiyamah أصابر ربك أن يهي هذا يوم القيامة ينزع بنجلك زي إيه رأى ما أبو سنة فريق أشير رأى من تاتي القيامة إن الله وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يهي العبادة وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق أليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله بل وهو الخلاق الأليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون dalilai kar Allah ya gane a nan gurin wanda yana zai je tashin kiyama to ne za su da farkon da masaran ta ta amma ni ban fasara ba su ba dalilai tara waɗanda ke nuna lallai Allah zai tashi kiyama daga cikin su ya samar da mu daga babu daga cikin su ya fitar da sinadarin wuta daga itaciya ko rikar ya zanto daga cikin za a fitar da sinadarin da zai zama wuta yanzu duk wata wuta da ake tarawa a duniya ko wutar lantarki ko wutar asana ko wutar makera ko wutar ina ne sinadarin da ya asalinta daga ɗanyen itace ne a fara'aitu min narar lati turun a antum an sha'atun shajarataha amma min mutu'un nahnu ta tadhkiratan wa mata'an lil mutu'in dalilai tara a wannan dalilai na gajiya a kan to wannan shine kafimul mubin wanda yake husuma wai dauki busasshen kashi ko farin kashi yace yanzu ya za a yi ubangiji ta shine wannan sai والأنعام خلقها لكم فيها دفع ومنافع ومنها تأكلون والأنعام ba a ce zuwa al'an'amu wato al'an'ama ya zama mafa'ulun bihi mansub kenan to wani fi'ili ne ya masa nasaba shi ne suka ce fi'ilin da ya masa nasaba Muƙaddar ne wajibu takdiri na alaihi ma ba'dahu kalaka ha da ya biyo baya shi ke nuna lalle akwai al'ama kalakan al'amu sannan kuma yace kalaka ya nuna ba za mu ce kalaka ha shi ne fi'ilin ba saboda ikkada da zamiri an al'an ba dan kalmar al'an ba da shi ne. wato ba dan kalmar hada wanda ke shi ne shine zamirin qabil ila al'an da wannan shi ne zai yi nasaba ga wannan to amma irin wannan a kaida mahu ana kaddara shi wal an'am lafazin al shi ne tumaki awaki rakuma shanu waɗannan sune al an'am me yasa muka ce sune al an'am da Allah ke wa min al an'am a cikin suratul an'am ko حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين تصيبه تمام ثمانية أزواج من الدأن اثنين ومن الماء اثنين قل آه ذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليها أم الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين هذا الدار سوني تمكي المعز سوني حواكي الإبل سوني رقمة البقر سوني كامل ومن سوني الأنعام والأنعام خلقها dabbobin gida ɗin nan da kuke ji da gani ubangiji ne ya halitta lakum fiha dif'un wa manafi lakum fiha kuna da akwai fiha a cikin su dif'un wani abu wanda zai tsama musu jiki ma'ana daga fatin su ne ko gashin su akwai gashin jikin dabbobi kamar tumaki da awaki a iya fitar da shi a sarrafa su a yi sata a yi rigar sanyi a yi hula a yi riga a yi barko dan sai zan ce dukkan wanda zai tsama musu jiki a lokacin yi hunci ko kuma dukkan sun nan lalle a jikin su kuna da abin da ke tsama mai jiki shine wannan madara ta sami. Sai zan fulata ne cikin daji a yi ruwa a yi sanyin hunturu amma baya mura saboda ne madarar shanu magani ne sosai da ke tuna mai duk da razana da hari da sanyin hunturu zai kawo maka farmaki in dai har ka fara wannan to tana da kwasan ta ke nan ko ko ne mai mayar da martani da sai a take kan ne shi ne ke kuma fatin jikin kuma kusan iya yin takalma da wannan fatin sai zan ya kuma nan kafa shi ma dai ya zama duk inke ku ko ku yi dan duk ya zama duk inke ko kuma fatin wani lokacin a yi shi da kyan irin bukokin nan da larabawa suka a cikin sahara wanda san Allah zai faɗin su nan da zai ce sassa ka suna har yau da zalikum yau mai tsana dukkan fatin sai ku zo ku je mai ko ku samu ku ne sai ku lauki kuna tafiya da su ko a gida ko a daji a gida su yi bukka in kun tashi kuma ku manna sai kayan ku makale a ka in kun je wuri ku tashi cikin faɗa shine duk din da Allah ke nufi lakum fiha jib'un wa manafi kuna da abin da ke zama mujiki a kasuwar su wa manafi sannan kuna da dangin kayan amfani daban-daban a cikin wannan dabbobi ma'ana ga madarar su ga nonon su kuma za ku iska an gane su sannan kuma za ku sauke daura musu galma su muku noma a gona kenan kaga duk wanda ya zama manafi wa minha ta'kulun daga jikin su ne kuma kuke yankawa ku kuma nan duk wannan Allah ya yi intashi ya yi su domin ku ɗan adam ku amfana da su ku ji daɗin bautar Allah a ban shi yasa ya ku nan dangin kayan amfani na yawa sai shi ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تصرفون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس ولكم فيها تماما كما أتكلم أن الأنعام كما عين أبيد حين تريحون لوكة دكوكي داو لا نبكيو كفورو سجدا وحين تسرحون da lokacin da wato duka makiyayi ba abin da yake burge shi ya ga ya koro dabbobi din nan ko za shi ko zai dawo to amma ubangiji ta ala a wajen yake lokacin da kuke fita da lokacin da kuke dawowa sai ya fara gabatar da dawowa lokacin da kuke dawowa da kuma lokacin da kuke fita saboda ne kuka ce balagar da ke karkashin wannan shine lokacin da makiyayi ke dawowa da dabbobi zuwa gida ya fi samun kansa cikin farin ciki da walwala sun fi sai ta sun koshi sun yi ciwo a lokacin masallaci ne har waka yake waka dan murna da farin ciki shi ne Allah ke shine kurihuna yayin da kuke dawowa da gida wani ne tusrahuna lokacin ku kuma suna jin yunwa adan da ya ba da wasu adan ya zama sabu ne ado lokacin dawo to duk wannan ubangiji shi ne ya ba su wannan ba dan kowa ba sai dan ku yarda da kasancewa su shi kada yake bauta sai ce wata hamilu asqalakum kuma wannan dabbobi suna ɗaukar kayan su masu nauyi kamar raƙuma su yi masalar su kamar shanu su tsora buhuna nawa a to amalanke su rafiya musu su ja da annabi asqala kun suna daukan kayayyakin ku na nauyi ila baladin zuwa ga wani gari lam da balighihi wanda ku ba ku isa ku isa wannan gari ba illa bi shakkin anfu sai da wahalan rai sannan ku iya zuwa amma sai su su kai muku cikin ruwan sanyi in inna rabbakum la ra'ufur rahim lalle ubangijin ku na ra'ufun wa ainihin mai rahmani sannan kuma rahimun mai jin kai والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون والخيل دوتي والبغال بكما الخبري والحمير بكما جاكي لتركبوها waɗannan domin ku hausu ne wazina kuma ku yi ado wa kuma ubangiji yana halittar ma abin da ba sani ba wannan shi ne ruhin magana da Abdullah bin Wahab da Ibn Qasim suka ce ga wannan ne Imam Malik ibn Anas yace bai halatta ba a tunanin doki ko na alfadari ko na daki saboda Allah yace bi tarkabuha wa zina ya halitta su ne bi tarkabuha dan ku au wa kuma ya kasance sun yi ado da shi sun yi tsaya da shi ne Imam Al-Qurtubi yace a a'a. dukkan mu dan malikiya ne amma muna da hadisi karara cikin sayin musulman wanda yake ya halatta a tunanin doki duk cikin da sunan kurdi ne wala yace ya halatta a tunanin doki ba wanda yake ka tunanin doki yace kuma wannan ayar ita kadai ba ta nuna haramcin waɗannan al'amuran yace domin ne sahabbai wannan ayar da ta fita ta makka sahabbai a zaman su na makka har a zaman su na madina duk suna cin zafi tare da suna karanta wannan aya yaushe ne aka haramta naman jaki gaba daya sai lokacin da aka zo yakin saidar a shekara ta bakwai bayan hijira a shekarun wannan shekara ta bakwai bayan hijira menene hukuncin naman jaki wannan ayar a lokacin ta ga kowace shugaba karkashin ta su ba su fahimci haramci ba da Allah ya ce li farkabuha dan ku hausu wazina wannan ya faɗi mafi muhimmancin abin da ake yi ne da waɗannan dabbobin amma ban da kuma ana yin wani da domin idan kuka ce waɗannan dan hawa ne kadai don kuma a yaro da su kadai kenan bai halatta ba mai jaki ya tsoro masa kan kara daga gona ya kawo masa gida tunda wannan ba hawa ba ne, ba abu ne ba bai halatta ba mai jaki daga yiwo masa wato abin nan lafu ya lafa masa buhuna ya lafta masa taiki da gero ko da dawa ko da wake ya kai masa kasuwa don wannan ba hawa bane ba kuma ba. bane a shi nan da farka zuwa wazina an faɗi wani ne daga cikin amfanin da aka iya yi da waɗannan amma ba wai don cewa wannan ne kaɗai ake yi ba ya halatta a dukkan amfani ma'azunin bihi shar'an wanda shar'a ta yi shari'a ta yi izini da shi har sai an samu wani dalili wanda ba wannan ayar ba wanda yake banda kaza banda kaza banda kaza to shi ne da aka ji yakin Khaibar sai aka samu cewa an haramta cin namun jakai doki kuma yana nan har ta nan gaba da a haramta shi an an da ku alfadari kuma shi ma ba za su ba amma doki yana nan za a ci wannan da doki da jaki da alfadari saboda dalilan da suka zo suka ce kar a ci jakin kuma na gida ne kawai ba za su ba amma na daji ya halatta da kama kayan su لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون ubangiji ta ala yana halittar abin da kuma ba ku sani to wannan abin da ba ku sani ba malaman da sai suke ta fassara suka ce kamar halittar cikin ruwa kamar waɗansu ƙaruka waɗanda suke a sararin duniya waɗanda ba mu san su ba amma kuma duk Allah ne halitta wannan fassara haka a yau sai malamai suke ƙara cewa mu'jizan qur'ani tana ƙara bayyana wa ya yasbuqu ma la ta'lamun Allah zai halitta abin da ku sani ba shine kamar jiragen sama kamar motoci kamar masuna kamar su kumbu kamar su kwamfuta duk za su yi duka cikin wa ya yasbuqu ma la ta'lamun suka ce dan Allah ya zai halitta abin da ku sani ba an bai ka musamman idan ka samu hadisi yi muslim wanda yake magana game da dawar annabi Isa dan Maryam yake magana cewa annabi Isa zai sauka zai lalata surat zai kuma karkace aladu zai kuma yafe jibiya zai yi kaza a cikin abubuwan da aka zana zai faru lokacin har annabi ta cewa wala tusrakanna al-qalutu fala yus'a alayha yace sai kun ga an kare rakuma ba a yi kufuri a kan rakuma to menene abin da zai faru a kare rakuma ba a kufuri da shi zuwa motoci zuwa jirage zuwa zuwa da sai ya kasance yanzu rakumi ba kayan kufuri bane ba sai dai inda zuwa ta kama kawai a inda ba su da abin an gane ku to da wannan ne sai malamai suke cewa wa yakul kuma la ta'lamu dunnan wannan isara ne zuwa ga dukkan wani tsere-tsere da zai zo nan daga irin wanda mutane za su amfana da shi na kayan sufurin ruwa ko na sararin samaniya ko na kan tituna kamar motoci da sauran ababen da muka ambata duk suna cikin wa yakul kuma la ta'lamu dai ne mu'jizan Allah da kudararsa domin shi dan adam din da ya zo kirkiro waɗannan al'amuran kwakwalwar ta wanda ya saitinta ya gyara su shi ubangiji kuma ubangiji ne ba shi wannan basira ya ba shi wannan tunanin karshe dai kalmar tana koma zuwa ga ubangiji ta Allah sai ce وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين وعلى الله قصد السبيل أنا أقول سكتي أن شافي مضاف أن كان مضاف إليه ليحل مؤلف وعلى الله بيان قصد السبيل بيان فينا المضاف قصد فينا المضاف إليه يقول لك ما تشاهد المضاف إلى المضاف المضاف إليه فيه كذا جد وزن سامو حكمت به كما في سامو من الإرادي أنا معنى وعلى الله جسد الله تعالى نوي يكي نبيان قصد السبيل بيان في سبيل بيان لتكيا هنا Allah ne ya tuntuna nauyin yin wannan abin nufi abin da Allah zai yake so mu yi da wanda yake so mu bari bayanin hakan daga wajen sa yake ta hanyar wa'ayinsa da a dogara da abin da hanyar tunanin mu ko kalamu ba ni ne zan ji kaza ya dace in bauta ma Allah da shi ba a'a dole in hanyar da Allah ya saukar shi ne ke jikuntan nauyin bayanin ne shi da kansa an gane ku dan da ke ud'uhum li aba'ihim هو تكتب عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم تعرفون من آية آية تكتب تعرفون وتكتب مجال أسام الجهاد وتكتب وهو يهدي السبيل وهو يهدي السبيل فكان آية فينا محل الشاهد ألا فينا تنسير دا فطرق السريع دعتي في إنا في السبيل إما شاكرا وإما كفورا دعتي في النجدين دعتي بيان السريع San cewa abu kaza ya dace a yi abu kaza bai dace a yi ba wannan a wurin Allah yake sai ya saukar ta hanyar Qur'ani sai ya wahayi annabi ya furta da bakinsa Qur'ani da hadisi sai su zanto su ne shari'a duk wanda ya ji ya bi shari'a ba in za a yi kota Allah da wani tsarin ka na karan kanka da ganin damar ka ko ganin damar wani ka sai da tsarin da Allah ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi wa min hada'i amma daga cikin mutane akwai wanda yake kaucewa ja'ir wato wanda yake kaucewa min ha daga wannan tafarki da shirya shi Allah ce walau ta ada Allah ya ga dan wala hadakum ajma'in ba sai shi yadda ku gaba daya amma ganin dan masa ne sa wani ya kauce kuma ne ya sai shirya Allah ka sa mutum mu cikin wannan zamanin هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون هو الذي أنزل من السماء ماء ubangiji shi ne ya saukar da ruwa daga sama wannan ruwan lakum minhu sharabun daga cikin sa ne kuke daukan abin sha wa minhu shajar kuma daga cikin sa ne bishiyoyi ke fitowa da sauran sarrai fihi muna, wanda kuma a cikin sa ne suke kai ciwon dabbobin ku su abin da ya fito na tsirrai din kuma su sha abin da ke kwance na ruwa a cikin koramu ko fadamu ko gulabe ko kuma tafsuna shi ne yin hukumarun fihi muna. yanzu amfanin ruwan saman kenan kaɗan daga cikin sa gashi a saukar don ku samu abin sha a saukar don ya fitar muku da tsirrai tuta kayan abinci da sauransu a saukar kuma don ku samu abin da za su kayan da dabbobin ku duk da haka kuma in yayi yara fa qaratahu yana bi a cikin ardi sai kuma Allah ya shigar da shi cikin kasa ya kaskance muku kun kuna so kuma so ku fito da shi dan da Allah duk kan mai mana abin nufi duka waɗannan ayyukan da ake lissafawa ayyuka ne na alkhaliq mai halitta wa bitali ayyuka ne na al-ilah abin da mai yin wannan shine mahalicci kadai banda shi ba mai iya halitta mai yin wannan shine abin bauta kadai banda shi ba abin bauta da zaran an bauta wa to an yi zalunci domin an bayar da cancanta ga wanda ba da ita an kwace ta ga mai ita shine Allah ku ta Allah ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون ينبت لكم به الزرع وبنجي تعالى شيء yake fitar muku da shuka bihi da wannan ruwa da ya saukar kamar da ya bayani a baya والزيتون شيء fitar da itacen zaitun والنخيل da ɗan itacen dabino والأعناب da nau'ika na inabi daban-daban kore da baki manya da ƙanana ومن كل الثمرات samara sai da دنجي dukkan dangin da ita Allah لو ne mai daukar nauyin fito da shi da kansa wanda Allah ba wanda ya ce fito da shi in ba aka ba ka duba cikin ikon Allah inda aka je ka zamtin ma a Hiroshima da Nagasaki inda Amerika ta je ka a lokacin yakin duniya har yanzu wurin da ba ya fito da duk abin tuniyar da jafanawa suke da ita da fasaha da suke da ita technology sun ba su isa su fito da koda komayya ba su isa su fito da koda karangiya ba a wannan ba su isa su fito da fulawa ba ko wani abu ubangiji bai gida na tsoro fito a wannan an gane ku! to wannan shi ke nuna ikon Allah wajen fitar da abu a inda yake so kuma a lokacin da yake so wannan duk ayyukan sa ne ke kadai inna fi zalika lalle a cikin hakan la ayatan akwai aya ne kawai ya tafakkaru da mutanen da suke sun tuntuni وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعلمون wa kaffara lakum al-layla ubangiji ya hore muku dare wannan hara da kuma yini wa shamsa wal qamar ya hore muku rana ya hore muku wata wan nujumu musakkaratun bi amri wan nujumu tawlari kuwa musakkaratun kuma ababan horewa ne bi amrihi ta hanyar umarnin Allah ni ga dama su wannan a wata kira'an wannan zoma. idan muka tafi ra'ayin wani jumu sai zan tuki ne muka da annujum musaffaratun sabatun sa idan muka ce wani juma sai zan alama to ma'tufun ala ma qabla wal ma'tufu ala mansub mansub inna fi zalika lalle a cikin haka la ayatin akwai ayoyi da kamun ya kilon da mutanen da suke yin tunani wato canja, dare da rana zuwan rana da wata fitowar taurari cikin dare waɗannan ayoyi ne bisa da cewa lalle akwai ubangijin da yake gudanar da su sai وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وما ذرأ لكم في الأرض haka duk abin da ya halitte shi cikin ƙasa lakum domin ku duk wannan ma'ana ne muktalifan alwanuhu za ku samu ababen da ke fitowa cikin kasa din mustalifan alwanuhu wato launin sa mabambancin juna kamar yadda kuma launi zai zama mabambancin juna haka kuma ɗanɗano zai zama ya sha bamban da juna to duk wani duk iko ne na Allah ta'ala dan duk kamar yadda ya faɗa cewa yana fitar da wa bisu kisa sun wani da zai sun wa yuska bima'in wahid to kamar nan gurin mai ne ake illa iya ta da wadansu lafuzan daban sabanin lafuzan da ke kan gurin don nuna balaga da mu'jizan alqur'ani ne inna fi zalika lalle a cikin haka din la ayatan akwai aya da ke nuna samuwar ubangiji da ke kuma nuna cancantar sa wajen a yi masa bauta shi kadai li qaumin yadhakkarun da dukkan mutanen da suke yin tintintini samuwar waɗannan ababen ko ba tare da sun hargitse ba wato babu abin da ya fi ba nuna kudurar ubangiji ba wai samuwar kasa da kasa da kasa da sama da kuma tekuna kadai ba dawwamar su ba tare da sun samu tangarda ba duk abin da duniyar kimiyya take kiro kuma sai samu tangarda yanzu a cikin birnin New York ba kololuwar ci gaba yanzu ana da waɗansu mutane za su rasa wutar lantarki kusan kwana talatin sama da mutum miliyan uku ne suka rasa wutar lantarki me ya dama musu lissafi iska ya turo kankara Allah ne ka yi turo kankara da kuma guguwa mai tsanani ta tattayar da farwa ya tsananta kankara ne da ta lara ko ina shi suna suka lara kuma kimiyya ba ta cikin zai da wannan ba ko zo ba da jawa bane ba duk wannan amana ba su da jawa su ne ne girman kai da kafafa da dan adam zai yi kawai dan yayi kaza yayi kaza yayi kaza sai dauka cewa kaza ka san bil adam din yanzu saboda kere kere ba an kusan cewa wata martaba da saura ta duniya turai da ke to dai mun gane wallahi akwai rubutar rubutar da suke ne kamar suke ko mun gano ma'ana duk abin da a ake komai ma zan iya tun daga lokacin da suka fara tunanin wato ainihin wato ɗauko tuban mani daga nan a sa a nan gudun a sa a cikin kwalba a rayar a samar da wannan halitta kaza a samar da halitta kaza yayi kuma sai suka daga nan kawai ma komai ma za su iya kenan. Ita ubangiji kuma yin kuma na mutu da ke ba. wutar lantarki da suke da kishin wata yanzu a mutum miliyan uku su rasa wutar lantarki a birnin new york to ina ne daga new york aiki shi daga nan an gama kallo to sai wanda birni kuma to mutum miliyan uku ba su da wutar lantarki yau muna da ita da mora su ba su da ita ba kuma an suke biya wani bane ba to wannan duk ayoyi ne da kawai ya zakaru da mutanen da suke cikin وهو الذي قطع البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا وتستخرجوا منه حية تلبسونها وترى الفلك مواكر فيه ولتبتغوا وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وهو الذي سكر البحر وبنجي شيء يزول muku teku لتأكلوا منه لحما طريا domin ku ci minhu daga gare shi shi tekun nan lahman fariya wato nama wanda yake da daɗa ko sabo sabon sa yana yawo ku kama shi kamar kifi da sauran halittun ruwa waɗanda ake kama wato cikin nemar ubangiji teku ga halittu da yawa ban da biyu ba shi ba komai ke cikin ruwa wannan ya zama lamunan fari duk abin da baya rayuwa sai a teku to halin ne ba abin da ake mutu iyaka in dai wannan halitta ce ba ta rayuwa sai a ina sai a ruwa sai yadda in an fito da ita daga ruwa ba za ta rayu ba to ta fi kayan ba ta jiran wani nasi dan an tambayi annabi dangane da ruwan teku sahabbai ne suka ce muke yi tafiya ko mu shiga kwale-kwale tare da mu ga ruwan kan mu to sai lokacin sallah yayi idan muka ce za mu alwala da ruwan da muka ɗebo dan ta ruwan kan mu ya kare yake kuku baya kaiwa saboda jiki idan kuma muka ce za mu ajiye wannan ruwa za mu sha to da me za mu yi alwala in ya halatta mu ɗebi ruwan teku da jijininsu da komai mai alwala da shi shi ne tambaya in ne aka tambaya in sai aka tambaya abin da ka ce shi ne ya halatta ki yi alwala da ruwan teku amma tun da ba ni bane ba ba kai bane ba shugaban mu ne gaba daya wanda ya fi mu fasaha sai ce huwa tahuru ma'uhu wal ilmu mai tafi yace ruwan teku gaba daya mai tsarki ne yanzu ba magana alwala ba wani ma za su yi al ilmu mai tafi duk jawar da ke cikin sa kuma ya halatta abin nufi dukkan halittar da ba ta rayuwa sai a teku tana da fa'ida biyu na farko ya halatta cin namanta na biyu ba ta bukatan yanka za a cika mutunta cikin lafazi kankani huwa tahuru ma'uhu al-ilmu mai tudu sharhin da sai ka rubuta shafi tun su kan guda ko biyu kana rubutu kan su bayar da wannan hukunci annabi ya bayar cikin wannan din da jiyanan santa huwa tahuru ma'uhu al-ilmu mai tudu shi ne Allah ke cewa shi ne yahuda muku take litakulun minhu lahmun tariyan kar ka ce shi kadai duk abin da ke ciki dan ku ci wani nama a cikin sabo kuma danyen za ku same shi danyen sa ba busasshe ba wa tastakhriju minhu illatan talbasuna kuma a cikin teku ne za ku fitar da illatan wato kayan ado wanda kuke samu shi ne kamar zinari da azurfa akwai nau'in zinari da ake wa a ciki akwai nau'i na lu'lu'u da murjan shi yasa wadin suka fassara lu'lu'u wal murjan dan yace marza da baharain yaltaqiyan bainahuma barzakun la yadwiyan fi kulli yukhraj minhum al-lu'lu'u wal murjan ko kuma yakhruju minhum al-lu'lu'u wal marjan ko yukhraj ko yakhruju qira'a guda biyu ko ce tabbatacce al-lu'lu'u da marjan shi yasa suka ce ilatan talbatuna hasili al-lu'lu'u wal marjan ba su kadai ba da dukkan wani ma'adani da ake samuwa cikin su duk na horewa ce ta Allah wa talakun ka mawasira fihi wato za ku ga jiragen ruwa mawasira fihi suna cike a cikin jirgin ruwa wato mawasira mawasira suna kekawa fihi cikin teku mawasir wato suna kekawa fihi a cikin teku suna tafiya wani tabra wani tabra wani min fadlihi domin ku nema daga falalan Allah mutumin da ke nan tsallaken yana bukatar wuta sanci a kan tsallaken ya Allah hore muku jirgin ruwa dan ka keta ka je can ka nemo hajar ka kasuwanci shi ma mutum ya keto ya zo nan gurin shi ne wani kanta zo min fabrikin wa la'alla kun tashkurun kuma domin ya zanto kun yi godiya ga Allah bisa ga wannan baiwa wato ainihin da ya yi muku ku duk kun gurin ne ya kirga to a nan gurin akwai wata matsala ta zama malamin duku ba ta kyala abu sai sun faɗa suka ce wai kifi shi ma nama ne ko kuma shi wani abu ne daban suka ce shi shi nama ne dan Allah ya lisa aku domin mulahman fariya yadda naman shanu awaki kuma shi ya kuma yake sunansa Allah haka da shi shi ma sunansa Allah haka da dukkan halittun ruwa sunansa Allah dan ya ce lisa aku domin lahman fariyan lisa aku domin lahman fariya to shi suka ce tun da an sa masa suna nama a harkar kasuwanci sai na zo da naman shanu kilo biyu sai kuma da naman kifi a wurinka kilo uku ya halatta in ba da kilo biyu na shanu dan ka ba ni kilo uku na kifi ko da halatta ba in kuka ce sun yanku nama duka sun zama jinsi ɗaya kenan da kake nufi in sun zama jinsi ɗaya kenan la ya zama tafawul kifi baya halatta in sayar maka da kilo biyu na naman shanu ko awaki da turmin da kilo uku a'a na wato ainihin kifi dole sai dai wannan biyu wannan biyu mislan da mislan kuma yadan da yadi la yajuzu da kun yi zana da kyau to amma shi imam malik ibn anas sai a'a na ba iri uku al'an'am jinsi ne mai zaman kansu kuma shi shanun awaki za kuma wannan masu zaman kansu an fahimta ku yake a furur tsuntsaye jinsi ne mai zaman kansu tunda sun suna wa aka wasu zama wa nahanu khairin min ma yastahuna shi ma daban ne jinsi ne mai zaman kansu sannan kuma alma'i'a kamar kifi da sauran dangin da ke cikin ruwa wanda ya halatta sun su nan, yake shi ma jinsi ne mai zaman kansu sai kuma jinsi sai kuma fara ita kuma jinsi ne mai zaman kanta da haka jinsin na waɗannan guda hudu shi awaki shanu ra'uma baya halatta in bayar da kilo daya na naman rago ka ba ni kilo daya da rabi na naman sa baya halatta dole sai da kilo daya na rago kilo daya na sa kilo daya na akuya kilo daya na kaniya kilo daya na raƙuma kilo daya na kanu ko na rago ko na ne, saboda wannan baya halatta a samu tafaru dole baya halatta ne mutum kai a cikin sa illa muslim bi muslim yadan bi yadin da zaran an samu tafaru ne yake to riba ta shi yake to amma idan wato ainihin dangin abin da ke tashi sama ne ko dangin tsuntsu kamar abin da ya shafi hila kamar abin da ya shafi kantabaru kamar abin da ya shafi kaji kuma abin da ya shafi zabi da ne suna da su kuke duk dangin tsuntsu ne to wannan ya halatta in bayar da kilo ɗaya nashi ka ba ni kilo biyu na naman sa ya halatta ko in bayar da kilo biyu wannan wancan ka ba ni hudu in an samu tafadul a wannan riba da su haka shi kuma kifi shi kuma na jikin jinsin su daban baya halatta yin abin nan da kuma. to wajen su kai cewa dai a gaskiya wajen rakawa naman kifi suna Allah wannan dole sai in an kawo maganar teku amma da zaran na ce a kai lahaman ba yanda za a yi balarabe ya fahimci cewa na ci kifi sai dai fahimci na ci ko shanu ko tumaki ko awaki ko raƙuma amma idan na ce a kai ku lahaman bahari to zai fahimci na ci abin matukar sunan teku mai zo ba babu yadda za a yi sunan laham ya tattato a kan mai amfanin wannan shi ne sai mai sai rantsuwa kake kai na kwana biyu ban tunama ba wallahi tallahi ya fi na tunama ta je tun ma masar garin tunama ya tsari kama ga masu kudu suna yawo yanzu in baka tunama ba mai kama ta kafa menene ya kubutar da ke da kafara ta samu nama to mutumin da ya wannan rantsuwar sai ya zo mahauta ya zo mai ka ba mu nama amma sai zo in kihi ya gana sai da shi sai ya ce ya yi ya ku da rantsuwa ko a kai kafara mutum mutum da rantsuwarsa abin da suka ce sai mu kalli wannan bawan Allah mu ga a ina yake rayu idan mutum ne wanda yake rayuwa bakin teku wanda da ma galibin naman garin su shine ne kifi kafin mutum ya tona nama sai ya tafi sai rasa yake yau barin tuna yau wallahi sai na tuna ma to kin kifi na kuma da rantsuwarsa amma mutumin da yake garin da yake ba bakin teku ba mafi rinjayen naman ku ba naman kifi ba sai ce wallahi yau sai na tuna ma ba ɗan garin da zai fahimci kifi take nufi da haka kowa fahimci nama kake nufi ko na shanu ko na tumaki ko na awaki ko na rakuma in ba shi ka samu ka dole ka fara ka samu وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون سألة وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا ake samuwar girgizan kasa daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza a guri kaza a guri kaza sai mu ce wannan jarabawa ce ta ubangiji idan ya gudanar da zaman bayi da zuwa sun da komai sai da kasa sun ta don yawa mutane azaba an gane ko amma a asali an yi ta ne don ya kasance kasar rufta saboda zuwa sun san ranar da an gane ko kamar yadda Allah ya ba da mana kasar da ruwan sama me ke sa a kwana a garin da a masa ruwa sai mu ce wannan ubangiji an fahimta ko ya rage mutuwa zuwa cikin ka an sami da mutum barka ta rufe da koko ta rufe da ku wani hara kuma ubangiji ya sanya muku koramu wa subulan kuma ya sanya muku hanyoyi daga gari kaza zuwa gari kaza ko zuwa kasa kaza la'allakum tahtadun domin ku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 wa min najmihum yahtadun kuma su mutane suna samun kiriwa ma'ana sukan samu damar gane hanyoyinsu ko gane kada ko yamma ko kudu ko arewa bin nadi wato ainihin da saurari akwai mutanen da suke da tsarewa ta fuskar saurari da daddare idan saurari suka fito zai iya gane ga gaba nan ga yamma nan ga kudu nan ga arewa nan duba da saurari zai iya gane da in zan bari je gari kaza ko da a cikin sahara yake yada in dare ne ko zai gane hanyar da Allah ya ya ya ba dan adam wannan gane ne wajen da hum ya tabi yanzu da ta hanyar taurari da gudanar su da yanayin sararin samaniya ake ke yiwa har a gane cewa akwai alamu gobe za a yi iska akwai alamu gobe za a yi ruwan sama gobe za a yi duhu gobe za a yi ne duk ta hanyar taurari sun ya ana ta hanyar wani kuma dan a samu hanyoyin sadarwa sai ake kwaikwayon tauraron Allah kuma sai a zo a yi da tauraron ɗan adam dan saboda a yi da daga nan zuwa Amerika a yi da nan zuwa Kasafu a yi da nan dan saboda hanyoyin fadar ko dan saboda wata shirye-shirye da kafofin watsa labarai rediyo talabijin da sauransu duk wannan da wancan nabin ɗin ne da aka kalla shi ya sa aka ce to bari a yi wannan kuma a zauna amfani za a kama da cikin kasa shine wa bin ya hum yahtadun mutane suka samu shiriyar yin waɗansu al'amura ta hanyar sunanmu sai ce a zaman yadda muku shin yanzu wanda yake yin halitta kamar da ya kalu sai zama daidai da wanda ba ya halitta har da za su da ba afala tazakkaru shi yanzu ku ba ku yin tuntuɓi ya fi yarda ku tuna cewa ta in ta hudu ni'imat Allah inda za ku yi yunkurin kirge ni'imomin Allah la tusuha ba za ku iya kirge su ba inna Allah la ghafurur rahim lalle Allah ta'ala mai yawan gafara ne sannan ko mai yawan wannan duk ubangiji ya lissafta ayyukansa da ya ayyukansa sai ke tambaya yanzu wanda yake halitta a zai daidai da ba ya halitta wannan duk yana gajiya wanda duk wanda ake kira da Allah ba ko ake bauta da Allah ba ko ake bin tsarin da Allah ba ba da iya yin halitta to saboda ba yi yin halitta mutum sun kaba abin halitta shi yasa ba nan kadai ba a wani wurin ba haka Allah idan ya kawo sai kawo maganar halitta خلق السماوات بغير أمد ترونه وألقى في الأرض رواسي Wa تميد بكم وبث فيها من Wa دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم قلت هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين نفاتي شيني هذه الكتاب لا أرد في كتاب وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم أتمنى رجاء بدراسات القرآنية على بروفيسور محمد كتب يقول بقى أجزاء سبعين bayani كلمة ألقى bai ce da ja'ala fil ardi rawafiya ya sanya duwatsu ko ya kaskata duwatsu a cikin kasa sai ce alka kafa abin alka ke ya daji ka duk mun duka uhudu duk jaman duwatsun duniyar nan matsayin su a wajen Allah kamar kai ne ka ɗauki sabo ka yi duka da ba su da wani nauyi da haka sai ce alka ya daji ka kamar ana jin wata kwayar wake sun da san kawai wallahi na fi lalala bai ma kai nauyin kwayar wake a aljanni wato ya fi nauyi sama da nauyin dutsen uhudu a wani ubangiji ta Allah wa zakka fiha min kulli kuma duk a cikin kasa sai ya ɗaya ɗaya dukkan halittu ba inda za ka je ba nisa domin duk da duniya ta bi shi ko ta zanto farko inda ba mu ko ko ta zanto ruwa farko akwai halittun da ke rayuwa a kan farko wanda ita ta ruwa za ta yi ruwa akwai halittun da ke rayuwa ta wanda ita ta da su ta sai shi ne tsaftafi a duniya ɗaya ɗaya ko ina لأنزلنا الملك وأنزلنا من السماء ماء منتصر بالوالد خلق وأنبتنا فيها من كل زوج كريم حتى تلقى الله في مكة فتجد بسكم من كل غنبة كريم من كرم من يوجد كل الأسين كرم دا أنت زوجا دهيك ومن يلسل أنبتنا به هدايك ذات بهجة كله ما يكون كله ما يبان كله ما يتعور كله وانا الدوك هنسى بيزيقه هنسى دهيك amma zaujin kariya duk wani dangin tsoro wanda yake mai karanci a ina karancin yake sai suka ce karancin yana da yawa ka je ka kwaya ɗaya sai ka maka kwaya ɗaya kwayar wake ɗaya sai ka fitar maka da gindin waken a ka idan ka zo roro sai ka samu wake misali dawa ɗaya masara ɗaya yanzu ɗaya sai ka fitar da zangar da wajen kwaya ɗaya yanzu wanda ka ba ka ɗaya ya ba ka ɗari ruwa ce ko karancin أنبتنا فيها من كل زوج كريم تسيتي هذا خلق الله توليتي هذا لم يكن اسم الإشارة نقول هذا آية من الأبداع تكلم سما تكلم كفا كريم إدو كريم سي تكدلوا كفتوى سي إذا كدلت يا بعد كم من أبو وأن سنين خلق الله kasan na gama kasan yamma kudu arewa sama kasa duk inda suka la ba za kan kullayi ba za kan kullayi da haka bai kuku nan ba ba ga mun da dawo kana fa aruni ma za ka da annabin min dun to wadanda ba Allah kuma sunne suke yi <laughs> balazar mun da dalalin mun to shi ne da kan ne ta mun Allah ya kuma a salatu makaru wa in ta'uddu lillahi la tusuha illa Allah al-rahman sai والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيانا يبعثون والذين يدعون من دون الله ولم تدف والله يعلم والذين يدعون من دون الله ولم تكابر يكي بوسا الله ولم الله لا يحبكون شيئا كيف تنبع كتلا أن باقا إيا حلقا wa hum yutlaquna su su ne ababan halitta ubangiji ya halitta amwatun ghayru ahya amwatun su kuma kan da kafare ke kira za ka samu matattu ne ghayru ahya wato da ala yasa ma'ana shi ne wa in tabuhum ila huda la yasma wa tarahum yanzuruna ilayka wa hum la yubsirun gunki da ke girke in yana da wani ka wa tarahum yanzuruna ilayka za ka dinki ya nuna maka ido dan ana da amma duka da dan adam ko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 da ranar ƙarshe ba qulubuhum munkiya za ka ga su suna kin a faɗa haka shine wa idza zikra Allah wahdahu isma'azzat qulubul ladzina la yuminuna bil akhira wa idza zikra alladhina min dunihi idza hum yastabshirun yayin da aka ce Allah kadai sai su gani أما الدار أحد على غيري تسجدات إذا هم قلوبهم من كرة وهم مستكبرون كل سنة بجير من كرة وجل تلقم بسيا ألا إلاد لن نظام مكرة باب ستة أن الله يعلم ما يسرون وما يعلمون وبين جدي تعالى يا سم أبن سكي قوي وا يا سم أبن سكي بينا إنه لا يحب المستكبرين لن نجي الله تعالى لا يحب المستكبرين ba ya son waɗanda suke masu girman kai to girman kai shine annabi fassara ta da cewa shi ne fasarar haƙƙi wa zamtun nan wato gaskiya ta zo ka ki karɓa ba wai dan da sunan gaskiya ba sai dan ka da wanda ya faɗe ta kana ganin ajin shi bai kai ajin ka ba wannan kuma ka maka wannan alama ta girman kai sannan kuma zamtun nan wato raina mutane da ya musu kallon hadarin kai ko Allah ya tsare abinda muka faɗa na bidiyo Allah ya tsare lada wanda muka kuma tsare kuma Allah ya tsare mana assalamu alaikum wa rahmatullahi kuma babu wani laifi a kai dan ka ce ubangiji ba komai ina abin da mutane za su dauka idan an ce ubangiji kamar an kusanta Allah a matsayin uba ba wani mutumin da ke jin harshen Hausa da za ka ce ubangiji ya fahimci cewa ka danganta Allah zuwa da cewa shi uba ne yana da yaya duk wanda ka faɗa ka to da san da idan kuka lura akwai lokacin da kalma take da wata ma'ana sananniya a da yau da gobe masu yare sai su ba su wata bakuwar ma'ana wadda har za ta sa a manta da wannan ma'anar ta tuna yanzu misali idan na ce masu hannu da tuni yanzu ne ne tuni wani abu ne sananne wanda mutanen da ke mulkin zare suke amfani da to amma yanzu na ce masu hannu da shuni a wurin hausawa ko masu jin harshen hausa za su fahimci da nake nufi masu arziki ba wanda zai ce ina nufin wani ya wuce ga hannu ga ne a hannunsa abin da zai fahimta kawai mai kuɗi nake nufi an gane ku to da haka idan ka ce ubangiji ba wanda zai fahimci cewa ka danganta Allah cewa shi ubangiji wannan kuskure ne ma mutum ya wannan fahimta akwai masu zafin kan da suke cewa wannan ba za a cewa Allah ya ba ba za a ce kaza ba amma nan duk zafin kai ne jarumtan yare ne kwarai da gaske yanzu don cewa da ɗan kasuwa wani ɗan kasuwa ne sai ya je kawai gobe ya shigar da ne kara a wata ce ya ce na ce masa ba da uba domin idan na ce wani ɗan kasuwa ne ya zanto ma'anarsa shi ne kasuwa ke ta haifi ita kasuwa waye ne ta gaba da miji yanzu ya zama mai kenan in kuma tana da miji ma to mazan tana da yawa kowa ya gani to ka ga na zage shi yanzu kawai dan da cewa dan kasuwa sai kina zage shi ka ga lafazin da ma'anar sa daban lafazin kasuwa ma'anar sa daban da na ce wa da dan kasuwa a hausance duk ba wasu zai fahimci wanda yana mu'amala ta kasuwanci yana harka ta kasuwanci amma ba ana nufin kasuwa ce sai juna biyun ba sai na kula a ta hajji haka idan nake dan zaria haka idan nake dan bamu haka in nace dan sanu idan nace dan sarkato ba in da yin ka waɗannan garurukan ne suka haifi abin da nan ina danganta shi zuwa da cewa shi mutumin ɗaya daga cikin garurukan nan to haka dan ka ce ubangiji ba wanda zai fahimci wannan an fahimta ko wannan haka yake a larabci haka yi a hausa da haka bai dace ma mutum wai dan an ce ubangiji ya ɗaukaka kamar an yi wa Allah dukkan da bata dace ba. Ana da tambaya da yake cewa mutum da yake da kansa dukkan kuma gidan dani suna da ƴaƴa da iyalai sai suka tafi a cikin mota suka yi amfani duka suka mutu amma ba san ba duk lokaci da suka mutu ba san wani wanda ya kawo mutuwa kuma in aka ga ramadan ya ta kowanne sai a kalli wa irin magadansa waɗanda ta iya cin gadansa a yanzu tun da tun ba mu san wanda abin nan ba ka'ida a irin wannan hanya la yarisu ba'dhum al-ba'd al-akhar irin waɗannan wani baya za da wani cikin su tunda sun mutu gaba daya ko mu san ba mu wanne ne asabi wanne ne Allah ne waye ga mutuwa waye ga baya dukkan su kawai sai mu dauka kawai ne mana shine mutakallin da za ki yi mu kalli su waye magadan sa ba ki ba, su za su gani na'am ana wannan na tambaya ne cewa shi ne ya zo cikin masallaci sai ya tada wata limami lokacin juma'a limami yana cikin sai ya kasance zai ya niyyar a a azhar zai yi sai ya ya shiga tare da Fa'idar da ya samu a nan wurin ya samu ladan Sannan kuma da neman ya dauke masa da sai ya yi abin nan da ikama ba. Wannan shi ne fa'idar da ya samu da neman ya sallama sai ta ke kawo ta kuma. Wata yana da. Shi ma wannan ta sallah yake cewa wasu mutane idan sun yi sallar farilla ko kuma za su yi sai su bar wajen su koma wani gefe su yi wani yana da yi ba wani da miliya ka ne tambaya ta da kuma yake cewa shi ne shi da wasan matar wani suna ɗaya gidan haya to kuma wata larura ta ne mata magana wannan yana da yi yana da ran magana ta amma in ba kuma to bai kamata ya mata. Ini na kwana ne na sama sallama kawai zai iya zai shiga gida ko abin nan amma dai ban da wannan ina ji na kan matan mutane na sun na kwana in ko ana gidan haya ana da tambaya ta kan yake cewa malam yaya kuɗin kan siyasa da suke bayar mutane domin mutum ya ba su gwal ya je ya musu kuriya yana halal ne ko haramun ne kuma yaya zaɓe yake a cikin addinin musulmi sai mu bayan Allah ya kama duka biyu salamu alaikum العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم